Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 9-ն է, տարվա 68-րդ օրը։ այսօրը պատմության մեջ 1842 թվականին Միլանի La Scala թատրոնում տեղի ունեցավ Ջուզեպե Վերդիի Նաբուկկո օպերայի պրեմիերան։ 1953 թվականին Մոսկվայում Ստալինի թաղման ժամանակ հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին հրմշտոցի արդյունքում։ 1959 թվականին Նյու Յորքում խաղալիքների տոնավաճառում վաճառքի հանվեց Բարբի հանրահայտ տիկնիկը։ 1961 թվականին Դալայ Լաման դիմեց ՄԱԿ Տիբեթի անկախությունը վերականգնելու կոչով։ 1982 թվականին Բելգրադում սպանվեց Թուրքիայի դեսպանը։ Այդ գործով 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Ռաֆի Էլպեքյանը եւ Հարություն Լևոնյանը, երկուսն էլ հայկական ցեղասպանության արդարության մարտիկներ ընդհատակյա քաղաքական գազམ་ակերպությունից։ Լևոնյանն ազատ արձակվեց արդեն 4 տարի անց, իսկ Էլպեքյանը բանտում մնաց 7 տարի։ Այսօրը ծնվել են 1911 թվականին վաստակավոր շինարար ճարտարապետ Էդմոնդ Տիգրանյանը 1920 թվականին հայազգի նկարիչ Հայաստանի Հանրապետության գիտության ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Ժան Սեմը 1922 թվականին լեզվաբան, բանասեր, դասախոս, հրապարակախոս Ռաֆայել Իշխանյանը 1934 թվականին ռուս դիեզերագնաց օթաչու Յուրի Գագարինը Գագարինը կատարել է պատմության մեջ առաջին թռիչքը դեպի դիեզերք 1943 թվականին հայտնի շախմատիստ, շախմատի աշխարհի 11-րդ չեմպիոն Ռոբերտ Ֆիշերը։ 1957 թվականին պետական գործիչ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։ 1968 թվականին ֆրանսահայ ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաևը։ Ջորկաևը 1998 թվականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եւ 2000 թվականին Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության չեմպիոն է։ 1990 թվականին է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամ Արաս Օզբիլիսը։ Այսօր մարտի 9 է, տարվա ավարտին մնաց 297 օր։